macca simore jeetati nden o tellima e hayre he diddal mangal rewi e makko e on saha nyawdo baras goto ari dicci e yeeso makko wimo ceerno so tawi a jaɓi haɗa wawi laɓɓindemi o forti junngo o memimo o wi mi jaɓi laaɓ ɗon e ɗon gorko o serti e baras mum caggal ɗum yeeso wiimo heɗono moƴƴi wota haalan ɗum hay gooto yaa holloy hoorema jettinowo sadak o mbaɗa sadak mo muusa yamiri o mbele ɗum ina wonana ɓe seedan faago nde yeeso naatanno kafurnawum nde mawɗo soldateɓe gooto ɓatti ñaagui ɗum ballal e ɗiɗo konnguli ceerno car wamnana leli galle ina muusa no feewi hawofdi o mami yaa mi sellinoyamo kono mawɗo o jaabi wi'i ceerno mi handani e naata galle am kono yo woot tan ko kalda carowo am sellat min hooram gonmi koye jamirooje mawɗe am te mboɗo jogii soldateɓe wonɓe e jamiroje am somi wi hen goto yaa yahat somi wi goɗɗo ar arat somi wi maccuɗam waɗi ɗum ɗo waɗat nden o heɗimamo o yeeɓi mo no feewi o wii rewnooɓe e makko ɓe e goonga mboɗo wiya on mi yiyaani e hay gooto hoolaare waandeni mawnude hay israa'iila mboɗo wiya on heewɓe ngummoto funnaange e hirnaange njooɗo dow e ibrahiima isaaka e yaaguuba ndennda e mumen lahal nder laamu asamaan heen ɓiɓɓe laamu ɓee noon beddete e nder niɓɓere boowal he ɗon ɗo bojji e kamtaali jogori wonde caggal ɗum o wi'i mawɗo o hoot galle ma ya waɗirane ɗum gonɗinirɗa ni carwowo mawɗo soldateɓe o sellina ɗon e ɗon yeesu fayi galle piyerre tawi esum piyerre debbo ina leli dow daɗɗuɗi ina fawgi o memi jungo makko debbo o serti e pawgal ummi woni e sarudem nden yeehi ha kikiɗe o addana moolaɓe seyɗeneji hewɓe o riddiri ɗin ruhuji kongol makko o sellini kadi ñawɓeɓe fof waɗiri noon ko beele ɗum ɗo ko annabi esa e wino ina timma o itti pamaru dolagu men o rimti ñabbuli men nden o yii diɗɗal ngal ina taarim o rokki yamiroore taccude ngal to ngoral sariyanke gooto ɓatti wiimo ceerno mami rewema kala to mbawɗa yaade o wiimo boyuuji ina jogii biidi mumen te colli weeyo ina jogii cabbuli mumen kono ɓii neɗɗo o alaa hay nokku gooto ɗo waawata lelaade foofto goɗɗo jeyaaɗo e almuɓe ɓe wiimo ceerno ɗaccitanmi ubboyo babam ko adi fo o jaaɓimo o wi rewe am goppa maayoɓe gubba maayoɓe mumen o joli e laana almuɓe makko ndewi e makko ɗon e ɗon yiwonde mawde ruylini e dow wendu he hendu wutti ha ben peƴƴe mbat huurde laana ka tawi kanko omo ɗaani almuɓeɓe ɓattimo pendinimo mbiyimo jomiraɗo donnumin amirani kalko o jaabiɓe o wi ko waɗi oɗon kula kowoni ko onon pamɗi hoolare e on saaha o ummi o furi keneli ɗi e ndiyam wenduɗam tan foof wi cel ɓe jagga kayisa ɓe goni e wiide holi o saka hay keneli e ndiyam ena jaɓana ɗum nden o yettimo ngal to goral e diwan gadara en worɓe ɗiɗo moolaɓe seyɗeneji jalti genaali payi e makko aɓe ñaatno ha hay goto suusano rewde e ngol lawol ɓe goni e wullude aɓe mbiya iyallah olan holminan mbele aduma no ko leftude min tawa saha taƴaɗo o yontani tawa <laughs> ornde bamɗi tuge mawde ina duratno sara ɗon seydeneji ɗi ñaaguimo e ɗiɗo konngude so tawi jiɗɗa ko rettude min wot min e ndeɗo orde bamɗi tuge o wiiɗi jehe ɗi jalti ɗi naatoy e bamɗi tugi hee ɗone ɗon horde nde fof no fotiri ɓaɓɓiti to dow fawgo to yortoyi e nder wendu he yooli hen aynaɓe ɓen dogi payi to saare to jayitoyi ko kewi ko fof e ko heɓi molannoɓe seyɗeneji ko e on saaha yimɓe saare ɓe fof jehi fottoyde e makko nde ɓe jimo ɓe ñaguimo yo yaltu diwan mabɓe